mwaramutse inshuti bagenzi mwiriwe mukunze ibiganiro bya ikiganiro cya uburundi burundi uburundi buraririmba ubona uburundi buraririmba kandi buririmba butera imbere kino kiganiro giteza imbere umuziki eh, tutavuze ku byerekeye umuziki ngo naka yakoze iki ariko akora iki yipfuza agaca rero aza kubitwigisha ngaha eh, umuntu wese n'icyo ashoboye kugira ngo twese tugende dufatanya amaboko dutera imbere kino kiganiro nk'uko mwama cyama gitegurwa kigashikirizwa na kisansi habyafatwanije na John Habonimana hama Emmy Mutebutsi akaba ari we Toussaint ari mu buhinga bw’ibyuma, akabijya kuno munsi nuko ata uno munsi nta dufise abatumire bo hanze ariko abari ivyo barundi nta mutima ureri muri studio za Radio byarabonetse mu minsi yaheze Radio yaragize akaryo ko gutelefona abaririmbyi batandukanye bari mu bihugu bitandukanye badashobora gushika muri studio za Radio bakaba rero bari kure gose nace gituma kwera ko tuzi Radio ishika kure nta namwe itagera mu minyaganyaga yo muri mm. Leta Zunze za Amerika mu minyaganyaga yo muri Australia mu minyaganyaga Buraya ari kure ninde yotwigisha iki kugira ngo dutere imbere mugabo rero mu ntango ikindi gishasha uno munsi kiyo kiganiro rero twagitewe na radisi isanganiro riri kumwe na moviti moviti moviti rero akaba ari ishyirahamwe rikomeye cyane mu kanya tuza guhereza akaryo john habonimana adusigurire ibya moviti ego me christian savye novuga yuko ishyirahamwe moviti ryaje hageze na cyane cyane euh, ku bantu bakunda kwisiga amavuta ku bijyanye n'imishatsi bajya batsiba imishatsi eka nishirahamwe rifise ryaje rifise amavuta y'akanovera mu mishatsi aho usigara usanga umuntu afise umushatsi mwiza ugororotse usa neza ah, si nivyo gusa no ku kabiri urabona Christian igihe usanga umuntu afise umubiri ko ibintu vy'ibirabagura bagu hariho rero ah, isabuni bazanye yitwa ah, Ebal, ebal sop iyo rero ni isabuni umuntu yoga umuryango wose ushobora koga hanyuma bamaze kuyoga bya bintu by'ibidodanyi canke za ngwara zifatira ku rukoba zigaca eh, zihera burundu ego ego nabonye hajye muhinga bw'ivyuma mm tuseme tebutse ace yandika ngo ibishatsi nka bya umome wanje ayo rero n'amavuta rero wisiga uhejeje koga ah. ayo mavuta rero yisiga umuryango wose muri icyo gihe iyo muhejeje kuyisiga urabona mu minsi mike mu kwezi k'umunani aho haba yihinduka haba ku mubiri ugasanga abantu bafite amafreshere basa neza bameze neza iyo iminsi yose mu gatondo uzindutse ngaha murambona umengo akabiri kawe kahindutse cyane rwose iyo utaramara kumara umwanya munini yangwa akazuba kagufi guce kuri kura monta vya bintu ni nawe waributse gukingira umuryango wawe urabona ukuntu teta ari erega vane abana banje bafungura neza kandi papa wabo yubatse krotine ndende nta n'umusuma yopfa kwinjira kubera hari imbwa ikaze ego nivyo ni vyiza ariko nukingira umuryango wawe ingwara zo ku rukoba mu gukoresha movit habo sop na movit habo jeli ni movit habo sop mwisiga movit habo jeli bihingurwa mu gitego aloe vera karuhariwe mu gukinga ingwara zifata ku rukoba ni umuririmbyi witwa willy wize twamwakuye ari muri leta zunze za amerika tubwibye ko arakora nicyo apanga kuzokora tukaba tuvuga ko umuziki w'uburundi na cyane cyane wa gospel music umaze kuba export nko yavyita kurya edora tugurisha ikawa icyayi n'ibindi muziki w'uburundi wa gospel umaze kugenda abanyamerika basigaye bazi kirundi ni mukanya isase tuca tuhava twumva kidumu tongere tumenye bobona twongere tumenye n'ivyashoboka mt number 1 eka n'abandi mbiciye muri izi ndirimbo kandi ndibaza ko uh, uzozumva wese zizomufasha eh, nkaba ndiko ndategura kuzitwara hirya no hino uh, nkaba ubu natanguye muri muri man aho ariho nagize launching yayo tariki mirongo ibiri na zine z'ukwezi kwa kane eh, bibiri na cumi na gatandatu mvuye muri seze mvuye muri arizona ahitwa tucson na n'ahitwa phoenix ubu ndiko nditegura no kwitwara ahantu hatandukanye bagenda bantumira eh, mu makonferanse eh, no mu bitaramo bindi tugenda dutegura hirya no hino ubu mirongo ibiri n'umunani nzoba ndi ahantu hitwa indiana hanyuma itariki eh, zitatu z'ukwezi kw'indwi nzoba ndi ahantu hitwa bismark muri north dakota aho niho niyo tuntu gukora ngaha muri leta eh, muri za amerika ko nzogenda mbandanya n'ahandi hose hatandukanye mu nyuma nzogenda no muri canada i buraya hamwe n'iwacu nzava nkashikira niba twari banzohereza imana yadushizemo kugukorera ego eh, kuvyerekeye famiye asigaye atuvugiriza n'ingoma naho ngiye kuririmba muri rusengero hamwe hamwe aramvugiriza ubu yarabandanire akongereza guma avuga n'akongereza guma avuga eh, ni abantu baca babwira ngo ngo ngo ngo isasengura riva ku cyuma ngo nicyo gituma avuza nanjye arantangaza ni umuntu afite talent ikomeye cyane mu myaka icyenda ibyazi ni byinshi nibaza ko afite kazoza keza nawe biri imbere birakurindiriye kandi ndibaza ko muri iki gihe igice y'imitima y'abarundi cyangwa y'abantu benshi tuza kuronka iremesho riva ku mana kugira dushobore eh, kwihanganira ibintu byose two turahura nabyo twizera ko buzocejo amahoro azosubira kandi asasagare mu gihugu cyacu no mu mitima y'abarundi ariko ikoresha aba abaritiste baba bariferiye bari muri maketi y'ubuhinga bwa none mu gihe iyo nkoresha rero ni vivo we ura usanga indirimbo zabo ziri kuri yutube ariko ata binjiza ariko nkanjye nkoresha vivo n'abandi baritiste bakoresha vivo uraheze ukaronkamo n’inyungu nubwo itaba ari nini cyane ariko urayironka ego uti kubera ko muba ahantu basanzwe babikora mbega kugira umuntu yandikishe vivo bisaba iki aca hehe vyogenda gute kugira nk'umwana w'umuririmbyi w'umurundi ashobora kuba ariko arakurikira MT number 1 umurundi ari muri leta zumwe za Amerika uh, wewe amaze kugira kure abitahura umuririmbyi ariko arakurikira kino kiganiro agashaka basi bati soroso rigwiriye igiye vyogenda gute yo jahe yo cahe vyogenda gute kugira yinjire muri yo uh, vivo nk'uko bivuze vivo iroroshye vivo iroroshye ni arojisema gusa ukora ukontakitinga n'abantu bakorayo hari amafaranga makeya uriha nuvuga nk'amadolari mirongo irindwi n'icyenda gutyo mu kanya rero isasi nyuma ya emutiyeni namba wani turafasha tukurira kidumu kibido kibuganizo wewe rero ari mu mugabane wa burayi Buraya inyuma ya amerika hari isaganiro kigali kijabuka ijabuka oseya atalantika igishika muri i buraya ahantu hitwa muri angleteri i london n'abazungu bose ngo barota gushika i london muri paris wumva umengo buraya havre iba ari london umuririmbyi cy'umurundi yavukiye ngaho mu kinama kurira mu kinama aca agenda ashika i london bakamwakiriza yombi akagenda nk'umwami murumva yuko abaririmbyi bacu bashitse kure inyuma ya kidumu nitwamara kumumva duca mukurikira bobona bobona nawe ari muri turune ikomeye rwose twarigeze gukorana ikiganiro ciwe ngaha aho yaraje kutubwira kandi rero eh, yari umuririmbyi abanje gutangura igihe akadisanganira asubira gutangura gukora mm. bikaba ari ibintu byiza cyane rwose twaravuze duti niyagenda niyagenda niyagenda hariya tuzokurikirana ibikorwa ariko arakora hadusangana rero ko ntirenga ku masezerano yavuze nuko ikiganiro cyitwa uburundi buraririmba hakaba rero uno munsi dufite ikiganiro kidasanzwe aho tuza kuvuga ku byerekeye abana b'abarundi bagiye kuririmba kuri inyuma ya MT number 1 tumira amate gatoya tuvuga ivya Movit wewe ushaka gusa neza no gukura ingwara zitandukanye Movit twagiye Ego Christian abivuze kuva mu ntango Eh, ko moviti yaje ari inyishyu eh, haba eh, ku miryango ni ukuvuga ngo yaje izanye amavuta atandukanye yaba yo mu mishati yaba yo kwisiga eka amasabuni atandukanye avura n'indwara zimwe zimwe zo kurukoba rukoba mhm. avura indwara zitari nke zo ku rukoba yaba amahere cyangwa kirazira kumviriza ikiganiro ugwaye amahere bamota neza ni ukuvuga ngo wisize amavuta ya moviti usa neza ukirwa umota neza umunsi wose ya mishatsi ibyibushe n'imishatsi eh, eh, nk'uko bakenyezi kumbure iraba minini minini ikabyimba nyine bakaryoherwa rwose cyumva eh, ko reka kumbure mitebutsi hari akantu aga surprise aca kadushiriramwo ukaba ukaba ukaba ushaka imishatsi y'amataye kidumu kibido kibiganiza ati n'akagirife kiwe gashasha gaharawe muri quartier abantu bagira ngo mukura mu kanya mushaka kumenya igituma kidumu yagize ngo ni mu kanya radisanganiro yaramwakuye twagiye ari kumwe na david aratuganirira kidumu kwereka iyo ndirimbo nshasha kuri radisanganiro isanganiro niyo yayironse imbere y'abandi iraharawe rwose imvura y'agakiza ego turumva uvuga amajambo meza yo gusabira igihugu agasato k'imbaragasa kifuka batana hari amahoro tukumva uvuga n'ibintu bijanye eh, no gusabira igihugu kumererwa neza eka no no kuvuga kuvyerekeye eh, ubugaragwa imvura nibiki wafashe teme y'amahoro canke urukundo kumvikana ugashiramwo n'ivyerekeye eh, ihindukanira ry'ibihe eh urabona amahoro amahoro ashobora kuba ashobora kuza ku mvo za politike mhm. aho abantu bicara hamwe bakavuga ati tugabura tugira dusabikanye igihugu gutya na gutya mhm. ayandi mahoro ayandi mahoro ashobora kuzana n'ikirere mhm. nk'ubu hoza imvura y'isegenya ikabomora amazu yose ubona muri ajya amakaritsiye abantu babamo abantu bagakiza abo bakagenda bagaca bitwa les déplacés mhm. abakuwe mu zabo mhm. bidatewe n'intambara ariko byatewe n'ikirere kubera ihindagurika eh, ry'ikirere ukuntu byifashe urumva mhm. mu bisanzwe ayo n'ayandi mahoro aba atakaye yego si ukuvuga yuko amahoro eh, atakara mahoro yo mu ngo yego aho tutegereza guhimiriza abantu kugira urukundo hagati yabo ego kidumu eh. turumva ariko uraririmba ijwi ryiza amatekinidovwa meza ah, ah, mugabo iminsi yose kidumu yasohoye yakaririmba urumva ko harimo n'akantu kameze nk'akanimasiyo hariho nk'akantu ibujumbura baharaye kugira ngo bisigurike oya urumva rero ndi uwa kera kandi asaka muze murabibwira abo bana rero ndi uwa kera tukija guhiga inyoni y'itopito tukija gukina mu biza mu kidumbugwe tukija mu za kinyangonge uwa kera sasa ubuhinga bwose mba ndiko ndunguka ntegereza kubushyira mu ndirimbo kugira ngo bwigishe abandi ego abantu baronga icyo bita referanse ego akagirifu hajya akantu nk'agakiri hariho abantu eh, eh. bakikumenya bumva bagira uririmba yoho utuntu nyine ku mwaka ku mwaka wamufise akantu gashasha mbega hari icyo gashobora kungura eh, umuntu yasuye akaririmbo hari icyo bifasha kugira indirimbo iryohe igire identite yawe sinzi kandi urabona yarakoze ashikana ahantu mhm. matata christophe arakora ashikana ahantu mhm. nagewe n'abanyuma yanjye tigo turakora mhm. hariho n'uwundi azoza mu nyuma azoza asumbye hajya aho muri kumubona urumva ibintu mu bisanzwe ubu ndiko ndagwanira mu mwanya ngiriho ubuzima mhm. bw'umuziki mu Burundi bushikanje ego reka reka tumere tumere nk'abafasha nk'abafatanya ikibazo eh, nari nagiteguye kivuga eh. mugabo numvise umengo urukura gisotera eh, hariho eh, ama article tumaze imisi dusoma tukumva yuko eh, hari uwakwanditse ko avuga yuko Kidumu mhm. ego eh, kidumazo zajya ari jewe nzoza mu kwezi kw'indwi kandi ejo nariko ngora ikiganiro na voix d'amerique mhm. hari umuntu w'umugwayi wo mu mutwe wa telefone twari kuri micro na kitoko kuri voe voix d'amerique mhm. umuntu w'umugwayi wo mu mutwe ya telefone adusaba yuko twoza turabibuka abagwayi mu mutwe tukaja kubaririmba w'amashyirahamwe perezida ni byinshi cyane urumva je nosaba ko abarundi kwiha ibikorwa bakagabanya amajambo bakagabanya kumviriza amajambo kuko igihugu kiko kirasubira inyuma twavanse abajeje politike bayinyaniremo twebwe tugume turyohererwa nta kundi abafansi abafansi ntibarindira akaryoshye kari mu nyuma umwanya wanjye rero wageze amaze hafi imyaka itanu nahaye bureke kugira ngo n'abandi bajene basohora umutwe kuko urazi yuko je buri mwanya bica bituma ntera igitutu kuri benshi so imyaka itanu yaraheze rero sasa ngira ngaruke nade ntabure kuhaturira kuhaturira mhm. ego tusa ariko bararangiza kidumu eh, nta alubumu nta kivuba alubumu yarasohotse yitwa hari na mari ariko cyane cyane iyo ni iya east africa community ubu rero sasa amaso yanjye agarutse i burundi no mu rwanda kubaha ibintu by'iwacu agajambo ka nyuma ushikiriza ni akahe akajambo ka nyuma ni amahoro uh-huh. abantu ntibiyumvire amahoro biyumvire gukora biyumvire kwemvesita yumvire kuraba ahandi hantu bakama atari muri politiki gusa atari mu byerekeye imigambo gusa biyumvire ikindi kintu cyokorwa mu burundi cyotuma abanyagihugu batizera buri mwanya gukorera leta eh? leta ikoresha byiwe guhemba abanyagihugu nabone bi bagerageze kwisubamo ahandi na leta iborohereze kugira ngo kuko atari uko mu buhinga bw'izuba hariho abiriko baribinyereza ni beza mbwa ntibatwenga ubu baratwenze christian ubu ni sawa kubera ko ngira n'uwavuga ibya muvi tubaca baratwenga bagabanye volume gatoya mu kanya yacu dukurikira bobona hama ah, twamenyesha ko bobona imbere ko tuvuga ibyiwe yatubwiye ati eba namwe muduze mugenda kuri internet wandike ni bobona eh, ahantu kuri eh, facebook ni bobona umusabugenzi aca buguha hama buce muguma contact ngiyo rero uguma uklika urabivyi urabivyiwe ngo bimuha amanota menshi ngo abazunga aca bakubita hasi hanyuma agaca voyage akagenda ahantu hanini ego ego bobona rero ni mukanya mbwa imbere yaho move ego me Christian ajavuga ko kino kiganiro ah, ari uburundi bararirimba bategurwa na radio isanganiro ifatikanije na move mhm. ego move rero um, ah, novuga yuko uh, ni yaje hageze aho yaje izanye amasabuni meza cyane ni nawe waributse gukingira umuryango wawe urabona ukuntu teta ari igikumi icize erega vane abana banje bafungura neza kandi papa wabo yubatse korotire nta n'umusuma yopfa kwinjira kubera hari imbwa ikaze ego nibyo ni byiza ariko nukingira umuryango wawe indwara zo ku rukoba mu gukoresha movit habo sopu na movit habo jeri ni mwoge movit habo sopu mwisiga na movit habo jeri bihingurwa mu gitego arowe vera karuhariwe mu gukinga indwara zifata ku rukoba ego babona haci igihe gito kandi kitari gito uri muri sitiyo za radiyo hari mu kwezi kwa gatatu mu gihe radiyo eh, yari imaze akanya yuguruye uri mu wa mbere bayuguruye hanyuma mu kiganiro twakoze eh, twaremeye abanyagihugu yuko babona n'aho agiye kure muri itali eh, tuzoguma turi iruhande yiwe tumubaza ibyo ageze mubwira ngo abarundi nabo bamuhunge imihezagiro ku bikorwa agiye gukora ashobore gutera iteka igihugu hari ibyo wavuze vyitwa isabukuru mbega iyo isabukuru neza na neza ni ya yitwa gute ego murakoze cyane kuri icyo kibazo e, iyo sabukuru e, tuba twarayivuze yitwa turu muziki fesite iba ngaha muri itari e, ikaba mu gihugu cyose cy'ubutariyano hanyuma mu nyuma abo babifashemo neza bagashobora no kujya kuvuza mu bindi bihugu cyangwa bakaronka icyo twakwita siponsoro mu gushobora kujya gukora mu masitidiyo hama kuri uwa gatandatu ikaba yari yatanguye nkaba narimira mu bantu bashoboye kuvuza mira Eh, nkaba nashoboye kuronka amahirwe eh, yo gushobora kubandanya kuko bashimye ibikorwa by'iwanjye ni ukuvuga ubu ndi mu myiteguro cyane cyane mu kuntu isabukuru izokurikira ego eh, mbega ibizokurikira ni ibihe ga bobona inyuma yo gutera imbere gutera intambwe ukaronka amahirwe yo gutogwa yuko wanugwa muri muri benshi eh, ibizokurikira ni bike urakoze cyane kandi kuri icyo kibazo ibizokurikira eh, na na n'amafesitivale nyine ubu nkaba ndi kuri eh, icyo nakwita ku rutonde rwo bazoshobora kuvuza mu bisagara bine byo ah, muri itari rome mira amaboronye ah, n'ahitwa buresha nkaba nzishobora kuvuza ndi kumwe n'abandi bazaba bari ngaha nyine b'abatariyano nibyo bizokurikira tukaba dushobora kuronka n'ikindi icyo twakwita amaka tuzogira aho bazoshobora uh, kutugirira icyo cyo no kwita amaforomasiyo eh, bakatwigisha ukuntu umu artiste ashobora kuyifata mu gihe ariko aratera imbere Ego uh, mu kiganiro twe twakoze ibiheruka waratubwiye ko inyuma y'ayo matorne muri Itali bishoboka yuko mu minsi zo kurikira ushaka gutembera uburaya bwose eh, iyo programme iracyariho gabobona iyo porogaramu iracyahari mugabo sinshobora eh, kuvuga neza na neza kubera ntibizova kuri jewe bizovana n'uko nzovyifatamo abo abateguye iryo sabukuru mu gihe bazobona yuko jewe eh, bishoboka yuko nshobora kubandanya muri uno mwaka nta zungurukura ya bwose azuba ari byiza urumva nibo bazoshobora kuvuga ati wewe eh, turaguhaye amahirwe yo kubandanya kubera urabizi christian savier iyo sabukuru abo turi kumwe nabo ni isabana rumva bizonsaba yuko nkora cyane kubwira eh, ndyohere abantu bateguye iyo sabukuru mugabo ibikorwa bizokurikira mugabo tubwire ngaha mu Butaliyano tubwire amatariki ama, uzobandanya ugira ibindi biterano muri yo tourne urimo yego amatariki eh, ubu arashobora kuyavuga neza mugabo icyo nakubwira mu kwezi kw'indwi icyo nakubwiye byaka eh, bazoshobora kutugurisha amaforomasiyo ukuntu tuzokwifata ni mu kwezi kw'indwi bikazoba no mu kwezi k'umunani hanyuma mu kwezi kw'icyenda amatariki ntiba arashobora kuyavuga neza niho isabukuru nyasabukuru rero rizoba ritanguye dushobore umwe wese kugira ashobore gukora ibikorwa vyiwe neza ego eh, muri kino gihe abakunzi ba bobona wumva aho babwira iki abakunzi b'umuziki w'uburundi nabo nyene babwira iki icyo nobabwira abakunzi b'umuziki wanjye ni uko nobabwira yuko imbere ari heza nk'uko bamwe babikora babandanye banshigikira babandanye bashyigikira umuziki w'uburundi kese no gushyigikira George nyine bashyigikira abaririmbyi b'abarundi mu bisanzwe no kubera tuba mu gihugu sinovuga ngo cyakure canke ubwite umugabo icyo novuga jewe ndazi yuko abarundi atari jewe nzoshobora gushika ikure hariho ubundi muntu ngaha muntu ushobora gushika kubera ndabyo impano dufite zirakomeye cyane rwose dufite abarinzi bazi kuririmba neza n'abazi kuvuza imicurangisho neza porogaramu yawe yo gusohora indirimbo ntayihari cyangwa irahari ubu twansabye ndiko ndakora icyo no kwita ama video clip hano muri itari iya mbere eh, ni O Village Natal mu minsi iri imbere ikaba izosohoka yaramaze guhera nige ntararonka umwanya wo gukubitira kuri studio kugira dushobore gukosora utuntu tumwe tumwe eh, yaramaze guhera mu minsi iri imbere eh, badushobora kuyibona abakunda kunkurikirana kuri internet canke YouTube yo yiwanje turiko turarangiza kino kiganiro n'igiki wotekerera abarundi muri kino gihe wosanze uri umuririmbyi uba inspire n'ibintu bitandukanye uraba inspire n'ingene abantu babayeho uraba inspire ni ukuvuga ko ko uh, kuba inspire kuva ko uh, uririmba indirimbo z'ubuzima abantu babayemo urukundo amadeception canke n'ibindi bitandukanye bigize zijya ndirimbo ziwawe mugabo muri kino gihe uburundi biri gihe uburundi burimo bobona wumva yoshikiriza iki abarundi yego cyane ntago ndabivuge mugabo bamwe bamwe ntibashoboye kubiha intuzenya icyo nuvuga intumbero ya politiki muri kino gihe abarundi twari dukwiriye kumenya gukundana kubera ndiko ndaraba mu bindi bihugu ukuntu bigenda abantu kenshi usanga bafatanye mu nda bagakundana n'igihugu cyabo bitera imbere bumvira ko abarundi twashobora gufatana mu nda tugakundana tukarengera ibintu bimwe bimwe kugira turabe ku gihugu cyacu dutera imbere na rya dusanzwe dufite igihugu bujya burya ifite ubutunzi bwinshi no kubera benshi ngira atabyo babona ikintu ntusaba abarundi muri kino gihe ni uko twafatana mu nda tugakundana tukarengera ibintu bimwe bimwe bivuye ku moko hari ibintu bimwe bimwe dukwiye kurengera muri ino myaka icyo nicyo nuvuga mugabo ndasabye ntagire umuntu abimbo cyangwa ingendo ya politiki urukundo rwamara urukundo rwica urabizi bona akajambo kanyuma ushikiriza eh, n'akahega bobona akajambo ka nyuma ntushikiriza ni uko eh, mu minsi iri imbere ngiye kubakorera ibintu byoshobora kubaryohera n'ibintu byoshobora guha agateka igihugu cyacu turarangije kino kiganiro mixage voilà akaririmbo genda baci bagacaka kurya umuntu britari ni buhoro buhoro buhoro buhoro buhoro buhoro abo rero n'abari kubarimenyereza kuri radio isanganiro eh, urumva ugira gutya urazi yuko urakuya kuyinka hanyuma mm. na Farias yaratwemereye ko tuzomufata ijwi mu minsi iza ikindi naco twamesha ko Natasha ngo ashobora gukorana indirimbo na Bobo na bobona byandi twavuga ngaha bishoboka ko bishoboka bagahurira mu butaliyani mu kwezi k'umunani cyari ku icenda hanyuma bagaca bakora ikintu mu kurangiza rero ego mu kurangiza nashaka kubabwira yuko uh, moviti yabashikiriye eh, ikaba eh, izanye isabuni bita Nina nawe waributse gukingira umuryango wawe urabona ukuntu teta ari igikumi icize erega vane abana banje bafungura neza kandi papa wabo yubatse korotire nta n'umusuma yopfa kwinjira kubera hari imbwa ikaze ego nibyo ni byiza ariko ntukingira umuryango wawe indwara zo ku rukoba mu gukoresha moviti habo sopu na moviti habo jeri ni mwoge habo sopu mwisiga na habo jeri bihingurwa mu gitego arawevera karuhariwe mu gukinga indwara zifata ku rukoba